لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده Gözəl qardaşlarımızdan biri məndən Bəqərə surəsinin 124-cü ayəsi haqqında sual verib. Bu ayədə Uca Allah Subhanahu wa ta'ala buyurur ki Ya Resulüm yadına sal ki İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə bəzi əmrləri ilə imtihana çəkdiyi zaman o, Allahın əmrlərini tamamilə yerinə yetirdi. Belə olduqda Allah subhanətə Allah ona buyurdu, səni insanlara imam, dini rəhbər, başçı təyin edəcəyim. İbrahim dedi, nəslimdən necə? Allah subhanətə Allah buyurdu, sənin nəslindən olan zalimlar mənim əhdimə imamlığıma nail olmazlar. Bu ayənin təfsiri haqqında Allah subhanahu taalanın izni ilə sizə bəzi məsələləri qeyd eləmək istərdim. İbrahimin imtihanı nə idi? Allah subhanahu taala öz dostu, öz xəlili İbrahim əleyhissalamın əhəmiyyətinə tövhiddə öndə olmasına və tövhid, tövhid barəsində, Allahın təkliyi barəsində hər bir kəsin tabi olduğu bir imam etməsini bizə xəbər vermişdir. Yəni, imam olmasına. Yəni, Allah subhanətə Allah İbrahim əleyhissalama imtihana çəkdiyini və İbrahimin də bu imtihanlardan keçərək Allah Subhanahu taalanın razı qaldığı, sevdiyi, seçdiyi bir imam olmasına Allah Subhanahu taala bizə xəbər vermişdir. İbrahim əleyhissalam Allahın özünə əmr etdikləri, Allahın özündən istədiyi hər bir əmr və qadağaları yerinə yetirmişdir. Bunun üçün Allah Subhanahu taala Quran-ı Kərimdə buyurur ki: İbrahimin Rəbbi onu bəzi sözlərlə imtihan etmişdi. Yəni, ey Muhammed, bu İbrahimin millətindən olmadıqları halda onun millətinə bağlandıqlarını söyləyən o müşriklərə və əhli kitaba bunu xəbər ver. Həqiqətən İbrahimin millətindən olanlar və doğru yolda ona bağlananlar sən və səninlə birlikdə olan möminlərdir. Sənə tabi olan, sənə itaat edən, sənin əmirlərini yerinə yetirən möminlər də İbrahim Peyğəmbərin yoluna tabi olanlardır. Allahın onlara əmr və qadağalar qoyaraq İbrahimi imtihan etdiyini sən sahabələrinə xatırlat. Sonrakı iman edənlər də sənin həyatından ibrət götürsünlər. İbrahim əleyhissalam bütün bu əmirləri yerinə yetirmişdir. Necə ki, Allah subhanahu ta'ala bir başqa ayədə buyurur ki, vəzifəsini yerinə yetirən İbrahim. Nəzm surəsi 37-ci ayədə Allah subhanahu ta'ala məhz İbrahimin vəzifəsini yerinə yetirdiyi bir imam kimi, bir rəhbər kimi, həmsinin bir mömin kimi bizə xəbər vermişdir. Yəni İbrahim əleyhissalam özünə əmr edilənlərin hamısını yerinə yetirmiş və onlarla əməl etmişdir. Allah subhanahu ta'alanın salamı olsun İbrahim əleyhissalamın və ona ən gözəl bir şəkildə tabi olan digər peyğəmbərlərin və tabiçilərinin yoluna. Yəni, tabi olanların hamısına. Deməli, Allah Taala başqa bir ayədə buyurur ki, şübhəsiz ki, İbrahim özü özlüyündə bir ümmətdir. Allaha itaat edərdi və o bir müvəhhid idi, yəni tövhid əhli idi heç bir zaman müşriklərdən olmamışdır. Allaha şərik qoşanlardan olmamışdır. Rəbbinin nemətlərinə şükür edənlərdən biri idi. Allah onu bəyənib seçmiş və özünü doğru bir yola yönətmişdi. Dünyada ona yaxşılıq verdik. Həqiqətən də o axirətdə də yaxşılardandır. Sonra sənə, yəni ey peyğəmbər, biz sonra sənə tək Allaha ibadət edən olaraq İbrahimin dininə tabe ol O heç bir zaman Allaha şərik qoşanlardan olmamışdır deyə vəhy etdik. Yəni, bu ayəni özünüz də Nəhl surəsinin 120-123-cü ayələrini, yəni özünüzdə əlinizdə Quran kitabı varsa açıb oxuya bilərsiniz. Başqa bir ayədə isə Allah subhanət hala buyurur ki, onlara de ki, şübhəsiz Rəbbim məni doğru yola yönətdi. Xalis tək Allahlı olan tövhid əhli olan İbrahimin dininə. İbrahim müşriklərdən olmadı. Başqa bir ayədə isə yenə, e, bu ayə deyim, bu Ənam 161-ci ayə idi. Başqa bir ayədə isə Allah subhanətələ buyurur ki, İbrahim nə Yahudi, nə də xristiyan idi. Amma o, Allahı tək qəbul edən, tək Allahı ibadə edən həqiqi bir müsəlman idi və müşriklərdən də deyildi. Yəni Allaha şərik qoşanlardan deyirdi. Doğrusu İbrahimə ən yaxın olanlar, ona tabe olanlar, peyğəmbər və iman edənlərdir. Allah möminlərin dostudur. Ali İmran surəsi 67-68-ci ayələr. Demək, e, biz ayədən, yəni Bəqərə surəsi 124-cü ayədə Allah Subhanahu taala buyurur ki, biz İbrahimi bəzi kəlmələrlə imtahana çəkdik. Çəkdik. Kəlmələr nə deməkdir? Kəlmələrdən məqsəd İbn Kəsirin təfsirində qeyd olunur ki, ilahi əmr və qadağanlardır. Yəni Allah Subhanahu taalanın əmrləri və qadağanlarıdır. Çünki kəlmələrlə bəzən yəni müəyyən sözlər qəsd olunur. Necə ki Allah Subhanahu taala Məryəmdən bəhs edərkən buyurur ki, ə, deməli, gizli yerini, yəni naməhrəm yerini qorumuş olan İmranın qızı Məryəmi də xatırla. Biz ruhumuzdan onu üfürmüşdük. Rəbbinin sözlərini və kitablarını da o təsdiq etmişdi. Və o qəlbən, e, ürəkdən istəyərək Allaha itaat edənlərdandır. Təhrim surəsi 12-ci ayə. Bəzən də bununla şəri ifadə qəsd olunur. Yəni imtahan olunmaqdan məqsəd həm də şər'i ifadə kimi qəsd oluna bilər. Necə ki Allah Subhanahu taala bir ayədə buyurur ki, Rəbbinin sözü doğruluq və ədalət olaraq tamamlandı. Ənam 15-ci ayə. Buradakı sözlər Əgər Allah Subhanahu taalanın sözü əmr və qadağandırsa, ya bir doğru xəbər və ya ədalətli bir tələbdir. Yəni, Allahın bizdən tələb elədikləri ədalətli bir tələbdir. Bax, Allahın bu ayəsi bu növdəndir. Allah subhanahu ta'ala buyurur ki, İbrahimi Rəbbi bəzi kəlmələrlə imtihan etdi və o bunları, bu imtihanları bitirdikdə Allah mən səni insanlara imam edəcəyim dedi. İbrahim əleyhissalam da nəslimdən də deyə dua etdi. Yəni İbrahim əleyhissalamın Allahın əmrlərinə tabe olub qadağanlarından qadağanlarını tərk edən qadağanlarını tərk edən deməli bir insan oldu. Bu cümləni belə quraq. İbrahim əleyhissalamın Allahın əmrlərinə tabe olub qadağanlarını tərk etməsinin mükafatı olaraq Allah Subhanahu taala da İbrahimi özünə tabe olunan və arxasınca gedilən bir e, imam bir rəhbər, bir öndə gedən etdi. Allah subhanahu ta'alanın İbrahim əleyhissalamı imtihan etdiyi sözlərin təfsiri barəsində ixtilaf vardır. Bu barədə Abdullah ibn Abbasdan müxtəlif rəvayətlər nəql olunmuşdur. Əbdurrəzzaq e, deməli rivayət edir. Yəni arada İbn Abbasa qədər e, ravilər var. Adlarını qeyd etmirik. Əbdurəzzaq İbn Abbasdan nəql edir ki, o belə demişdir. Allah Subhanahu taala Həzrəti İbrahimi ibadətlərlə imtihan etdi. Eyni rivayəti Əbu İshaq e, rivayətlərin e, ravilərin adlarını qeyd etmədən deyirik. İbn Abbasdan nəql edir. Abdurrazzaq da deyir ki, bizə Muammar, Məmər İbn Abbasdan nəql etdi, o belə dedi. Allah Taala İbrahimi təmizliklə imtihan etmişdi. Təmizliyin 5 hissəsi başda, 5 hissəsi də bədəndədir. Yəni təmizliyin 5 növü baş hissədə, 5 növü də bədən hissədədir. Başda olan təmizliklər bığı qısaltmaq, dəstəmaz zamanı ağızda suyu ağzı su ilə yaxalamaq, buna məzməzə deyirlər. Buruna su çəkib təmizləmək, buna istinşaq deyirlər. Misvak, misvak və saçı ortadan ayırmaqdır. Bədəndə olanlar isə bədən üzvlərində olan 5 xüsusiyyətlər isə dırnağı kəsmək, sonra övrət yerlərində bitən və qoltuq altlarında bitən tükləri təmizləmək, sünnət olmaq və e, pislikləri bir sözlə bədəndə olan digər pislikləri e, deməli və əsasən də əsasən də deməli idrarın təmizliyini su ilə yuyub təmizləməkdir. Yəni ə, e, ayaq yoluna getdiyin zaman orqanları su ilə yuyub təmizləməkdir. Allah Teala İbrahimi imtihan etdi sözünün təfsiri haqqında biz dedik ki, ixtilaf vardır. İbn Əbu Hatim deyir ki, Səid İbn Əl-Müsəyyəb, Mücahid, Şabi, Nəhai, Əbu Salih və Əbu Cəldədən də buna bənzər şəkildə rəvayət nəql olunmuşdur yuxarıda dediyimiz kimi. İbn Kəsir deyir, mən isə deyirəm ki, buna yaxın bir rəvayət Müslimi səhhində Ayşə Allah ona razı olsun dan gələn hədistir. Ayşə Allah ona razı olsun buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. 10 şey fitrətdəndir. 10 şey fitrətdəndir. Birincisi, bığları kəsmək yəni bığları qısaltmaq, saqqalı uzatmaq, saqqala əl dəyməmək, misvak istifadə eləmək, buruna su vermək, burnu təmizləmək, dırnaq kəsmək, barmaq barmaqların aralarını yumaq, qoltuq altını təmizləmək, bir də Bir də deməli ətəyi təmizləmək. Ətək yəni burada qəsd olunur. E, yəni insanın cinsi orqanlarının yanında bitən tükləri təmizləmək. Və bir də istinza. İstinza yəni ayaqlarında təmizlənmək. Deyir ki, 10-cusunu unutdum. Ancaq ağzı yaxalamaq ola bilər. Vəki deyir ki, bu hədisdə keçən Bu hadisdə keçən deməli o unut, unudulan şey istinza da ola bilər. İstinza yəni biz bayaq qeyd elədik ki, ayaqlarını təmizlənməkdir. Buxarı və Müslimin səhiylərində Əbu Hureyrədən nəql olunur ki, Peyğəmbər sallam buyurmuşdur. 5 şey fitrətdəndir. Birinci sünnət olmaq. İkinci deməli ə, cinsi orqanların yanlarında bitən və cinsi orqanlar dedikdə yəni ön tərəf nəzərdə tutulur və qoltuq altlarındakı tükləri kəsmək daha doğrusu Əbu Hüreyrədən nəql olunub Peyğəmbər sallallahu buyurur ki, beş şey fitrətdəndir. Sünnət olmaq. Ətəyi Tükləri təmizləmək, başa düşürük nə deməkdir. Bığları kəsmək, bığları azaltmaq. Dırnaqları kəsmək, qoltuq altını təmizləmək. Bu rəvayətin ləfsi Müslümə aiddir. İbn Əbu Hatim deyir ki, bizə Yunus İbn Abdül Ala İbn Abbasdan nəql edir ki, o İbrahimi Rəbbi bəzi sözlərlə imtihan etmişdi, bəzi kəmərə imtihan etmişdi. O bunları bitirdikdə ayəsi barəsində belə demişdir. Bu sözlər 10 dənədir. 6-sı insandandır, 4-ü isə 6-sı insandadır, 4-ü isə həcdədir. İnsanda olanlar deməli ön tərəfi və ə, ön tərəfində olan dişləri təmizləmək, qoltuq altını təmizləmək və bir də sünnət olunmaq. Və İbn ə, İbni İbni Ebu Hatim der ki bize Yunus İbn Abdülala ravilərin adlarını çəkilmir. İbn Abbasda nəql etdi. O ayənin bu hissəsində İbrahimi Rabbi bəzi sözlərlə imtihan etmişdi və o bunları yerinə yetirdikdə olan hissəsində belə deyir. Bu sözlər 10 10 ədəd sözlərdir. Yəni bu sözlər 10-dur. 6-sı insandadır, 4-ü isə həcdədir. İnsanda olan 6 söz İnsanda olan 6 söz deməli birincisi birincisi ətəklərin, yəni sinsi orqanın ətrafında, yəni ön tərəfdən bitən tüklərin təmizlənməsi. İkincisi, qoltuq altının tüklərinin təmizlənməsi və üçüncüsü sünnət olunmaq. <coughs> İbn Hübeyrə deyir ki, bu üçü birdir. Və bu üçü birdir. Dırnaqları təmizləmək, bığları qısaltmaq, misvak istifadə etmək və cümə günü qüsul etmək. Həcdə olan dörd şey isə birinci təvaf etmək, yəni qardaşın ətrafında təvaf eləmək, yəni belə quruq şəklində fırlanmaq. Safa ilə Mərva arasında səy etmək, şeytan daşlamaq və Ərafatdan aşağı düşmək. Yəni Ərafat <clears throat> <coughs> Ərafatdan enmək. Davud ibn Əbu Hind İkrimə yolu ilə İbn Abbasdan nəql edir ki, İbn Abbas belə demişdir. Bu dində imtihan edilib və bütün imtihanların hamısını tam olaraq yerinə yetirən insan sadəcə İbrahim əleyhissalamdır. Çünkü Allah subhanahu ve taala onun için buyurdu ki biz İbrahim'i yani İbrahim'i Rabbi bazı sözlerle imtihan etti ve o bunları yerine getirdi. <clears throat> İkrime deyir ki ben İbn Abbas'a İbrahim'in imtihan edilip tamamladığı sözler hansılardır, nelerdir diye soruştum. O da belə cavab verdi. İslam İslam dini <clears throat> İslam 30 hissədən ibarətdir. Bu hissələrdən 10 ayəsi Tövbə surəsindədir. Bu ayələr tövbə edənlər, ibadət edənlər deyə başlayan ayətdən sonuna qədər davam edir. 10 ayəni müminin surəsinin əvvəlindədir. 10 ayəsi də Əhsab surəsindədir ki, bunlar müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar deyə başlayan ayələrdir. İbrahim əleyhissalam bütün bunların hamısını yerinə yetirdikdə ona bir bəraət verilmişdir Allah Subhanahu tərəfindən və Allah Taala da buyurur ki, yəni sözünü yerinə yetirən İbrahim buyurmuşdur ayədə. Yəni İbrahim vədini verdiyi sözü yerinə yetirdi. Allah Subhanahu taala bizi də İbrahim əleyhissalam kimi Allah'a verdiyi vədi yerinə yetirən qullarından etsin. Amin. Hakim Əbu Cəfər ibn Cəfər ibn Zərir. Hakim e, Əbu Cəfər ibn Zərir. Əbu Məhəmməd ibn Əbu Hatim isnadı ilə Davud ibn Əbu Hinddən bu rəvayəti e, bizə çatdırmışlar. Və bu rəvayətin ləfsi İbn Hatimə aiddir. Məhəmməd ibn İshaq İbn Abbasdan nəql edir ki, İbn Abbas belə demişdir. Allah subhanahu wa ta'lanın Həzrəti İbrahimi imtihana çəkib, sınağa çəkib, sınayıb və onun hamısını yerinə yetirdiyi imtihanın sözləri bunlardır. Allah subhanahu taala İbrahimin qövmündən ayrılmasını əmr etdikdə İbrahim əleyhissalam Allah adına, Allah üçün, Allah rızası üçün öz qövmündən ayrılmışdır. <clears throat> Nəmrudu oda atıb Allah uğrunda yandırmaq istəmiş. İbrahim buna Yəni Namrud İbrahim əleyhissalamı od atıb yandırmaq istəmiş, İbrahim isə buna dayanıb səbir etmişdir. Sonra Allah Subhanahu taala özünə yurdundan çıxmasını əmr etmişdir və özü vətənindən və öz yaşadığı ölkəsindən Allah üçün, Allah əmrə yerinə yetirmək üçün Allah xatirinə hicrət etmişdir. Allah subhanətə ala onu canı ilə və malı ilə imtihan etmiş və qonaqlar hadisəsində də onun vəziyyətini və ə, e, deməli dözümünü ölçmüşdü. Və Allah Subhanahu taala İbrahim əleyhissalama öz oğlunu kəsməsini əmr etmiş. İbrahim əleyhissalam da bu imtahana deməli uğur qazanaraq, yəni Allahın bu əmrini yerinə yetirərək oğlunu kəsməyə razı olmuş və həqiqətən də oğlunu yerə yıxıb başını kəsmək istəmişdir. Bütün bunlardan sonra yəni hər bir əməli ilə, sözü ilə, hərəkəti ilə Allahın adına, Allah üçün e, yola çıxıb, Allah üçün əməl edib, imtahanda uğur qazandıqda Allah Subhanahu taala ona dedi ki, təslim ol. Yəni müsəlman ol. O da Dedi ki, mən aləmlərin Rəbbinə təslim oldum. Aləmlərin Rəbbinə təslim oldum. Yəni mən müsəlman oldum. Və cəmaatın əksinə və onlardan ayrı olaraq Nəmruda deyil, aləmlərin Rəbbinə təslim olmuşdur. Yəni cəmaatdan fərqli olaraq. Yəni cəmaat öz ölkəsinin başçısına təslim olmuşdur. Lakin İbrahim əleyhissalam o cəmaatdan fərqli olaraq yəni Allaha təslim olmuşdur, müsəlman olmuşdur. İbn Əbu Hatim deyir ki, Əbu Said Həsən Əl-Bəsrinin belə dediyini nəql edir. Allah subhanahu və taala Həzrəti İbrahimi ulduzlarla sınadı və ondan razı qaldı. Sonra ayla sınadı, ayla imtihana çəkdi və yenə də ondan razı qaldı. Və sonra günəşlə imtihana çəkdi və yenə də ondan razı qaldı. Və sonra hicrətlə imtihana çəkdi və yenə də ondan razı qaldı. Sonra sünnətlə imtihana çəkdi, yenə ondan razı qaldı. Sonra oğlu ilə imtihana çəkdi, yenə də ondan razı qaldı. Yəni Allah Subhanahu taala həqiqətən də İbrahimi böyük bir sınağa imtahana çəkmişdir. İbn Cəlil deyir ki, bizə Bişir ibn Muaz Qətadədən nəql edir ki, o belə demişdir. Həsən əl-Bəsri deyir ki, bəli, Allaha and olsun ki, Allah subhanahu taala İbrahimi sınadı və İbrahim imtahanlara dayandı. Yəni səbr elədi. Onu ulduzla, günəşlə, ayla təcrübə etdi və o bütün bunlarda gözəl davrandı. Rəbbinin əbədi olduğunu və daim olduğunu bildi. Yani biz bilirik ki, onun Quran-ı Kerimdə keçən rəvayətini əvvəl ulduzu görür. Bəli. Deyir Rəbbim ulduzdur, lakin ulduzdan sonra ayı görəndə deyir, yox, ulduz balacadır, ay daha böyükdür. Sonra günəşi görəndə deyir, yox. Ulduz və ay heç nədir və yəni günəşdir mənim Rəbbim. Sonra günəş batır və deyir ki, mən aləmlərin Rəbbim ucalığa təslim oldum. Yəni bütün bunların hamısı İbrahim əleyhissalam üçün bir sınaq, bir imtahan olur. Və bütün bunların hamısından uğurla keçir və bütün bunların hamısının Rəbb olduğunu qəbul edir. Yəni Allah Subhanahu taalanın Rəbb olduğunu, bütün bunları yaratdığını və özünü də yaratdığını qəbul edir. Və təslim olur Allah Subhanahu taalaya. Üzünü hənif olaraq göylərin və yerin yaradanına döndərir yani çevirir. Ve müşriklerden de olmur. Ve sonra Rabbi İbrahim'i e, hicrətlə qeyd e, deməli imtahana çəkir. Və İbrahim öz yurdundan, öz evindən, ölkəsindən, yaşadığı, yəni ölkədən öz qövmindən, öz cəmaatından ayrılaraq Allah yolunda hicrət edib Şama gəlir. Və sonra hicrətdən əvvəl odla, atəşlə imtahana çəkilir. Oda atılır. O buna da səbr edir. Allah onu oğlunu qurban etməklə və sünnətlə imtihana çəkir. O bunlara da səbr edir. Bu vaxta qədər hələm, yəni İbrahim əleyhissalama qədər hələm bu cür yəni böyük imtihanlarla e, imtihanlara yəni tabi tutulan peyğəmbər bütün peyğəmbərlər imtihana tabi tutulub. Amma İbrahimə qədər yəni bu qədər çox imtahanlarla üzləşən peyğəmbər olmayıb. Məhz, məhz İbrahim peyğəmbər bu kimi böyük imtahanlarla qarşılaşıb. İlk dəfə məsəl üçün sünnət İbrahim peyğəmbərdən başlayıb. Yəni sünnət olmağı ilk dəfə İbrahim peyğəmbərə Allah təala əmr edib ki, o buna səbr edir. Əbdurrazaq deyir ki, bizə Mə'man Həsən Bəsridən eşidənlərdən nəql etdi ki, o belə deyib. Allah Subhanahu va Taala Həzrət İbrahimi oğlunu qurban etmək, od, ulduzlar, günəş və ayla imtihan etdi. Əbu Cəfər ibn Zərir deyir ki, bizə İbn Bəşşar Həsəndən nəql edir ki, o belə deyib. Allah İbrahimi ulduzla, günəşlə, ayla imtihana çəkdi və onu səbr etdiyini gördü. Əfri təfsirində İbn Abbasdan nəql edir ki, Allah İbrahimi <clears throat> Yəni İbrahimin Rəbbi bəzi sözlərlə imtahan etmişdi ayəsi barəsində belə demişdir. İmtahan edilən sözlər arasında bunlar vardır. Şübhəsiz ki, mən səni insanlara imam edəcəm. Ayrıca bunlar arasında hani yəni İbrahim Kəbənin təməllərini İsmaillə birlikdə yüksəldirdi. Allah Taala yəni İbrahim əleyhissalamı oğlunu qurban etmək, odda yandırmaq, ulduzlar, günəş və ayrada imtahan etmişdir. Əbu Cəfər İbn Cərir deyir ki, bizə İbn Bəşşar Həsəndən nəql etdi, o belə demişdir. Allah Subhanahu və Teala İbrahim əleyhissalam ulduzla, günəşlə, ayla imtihana çəkdi və onun səbr etdiyini gördü. Əfvi təfsirində İbn Abbasdan nəql edir ki, biz İbrahimi Rəbbi bəzi sözlərlə imtihan etmişdi və o bunları tamamlayınca yəni bunları yerinə yetirincə ayəsi haqqında belə deyir. İmtihan edilən sözlər arasında bunlar var idi. Şübhəsiz ki, mən səni insanlara imam edəcəyəm. Və ayrıca İbrahim Kəbənin təməllərini İsmaillə birlikdə də yüksətmişdi. Ayəsi də vardı və İbrahimə verilən məqam və burada edilən həccə aid davranışları anlamaq ayələr də, anladan ayələr də bu sözlər arasındadır. Və Allahın evinin sakinlərinin ruziləndirdikləri ruzilər də bunlar arasındadır. Yəni, Məhməd Peyğəmbər salam İbrahim və İsmailin dini üzərinə göndərilmişdir. İbn Əbu Hatim mücahiddən nəql edir ki, o bu ayəti Cəlilə haqqında belə deyir, yəni gözəl ayə haqqında belə deyir, Allah subhanət hala İbrahim əleyhissalama səni bəzi şeylərlə, bəzi əməllərlə, bəzi işlərlə, bəzi sözlərlə imtihana çəkəcəyəm. Onları bilirsənmi? O da deyir ki, sən məni insanlara imam edəcəksən. Allah yaxşı dedikdə, o da ə, e, mənim nəslimdən gələnləri də qeyd etdi ki, duasında ki, yəni mənim nəslimdən gələnləri də insanlara imam et. Allah subhanət hələ isə dedi ki, zalimlar əhdimə nail olmayacaqlar buyurmuşdur. İbrahim əleyhissalam sən evini insanlar üçün savab yurdu edəcəksən deyincə Allah dedi ki, sən evini insanlar üçün savab yer edəcəksən. Dedikdə Allah demişdi, yəni İbrahimin budasını qəbul etmişdi. İbrahim rahatçılıq, əminiyyətdə, yəni <clears throat> rahat bir yer etməsi üçün dua etdikdə Məkkəni, yəni Məkkənin rahat bir yer, əmniyyət bir yer olması üçün Allaha dua etdi. Allah Taala onun duasını qəbul etmişdi və ona cavab vermişdi. İbrahim, sən bizi sənə təslim olanlardan edəcəksən. Soyumdan da sənə təslim sənə təslim olmuş bir ümmət etdiyincə Allah Taala ya İbrahim əleyhissalamın bu duasını da qəbul etmişdir. Yəni biz, yəni təfsir kitablarında İbrahim əleyhissalam haqqında, onun imam olması haqqında, yəni bunlardan artıq yəni bir şey əlavə etmirik dinə. Nəzər ki, bu gün özlərinə şey deyən bəzi insanlar yəni, bu ayəni dəlil gətirərək yəni özlərindən dində yenidən icad etdiyi imamlara imamlara xaslaşdırırlar bu ayələri ki, bu da düzgün deyil. Yəni heç bir İslam alimi, heç bir təfsirçi bu barədə Belə bir iddia etməyib. Süddidir ki, Rəbbinin İbrahimi sınadığı sözlər bunlardır. Rəbbimiz bizdən qəbul et, şübhəsiz sən eşidənsən və hər şeyi bilənsən. Rəbbimiz ikimiz də sənə təslim olanlar et, nəslimizdən də sənə təslim olanlar yetişdir. Bizə ibadət edəcəyimiz yerləri göstər, tövbələrimizi qəbul et. Rəbbimiz onların arasından sənin ayələrini onlara oxuyan, kitabı, hikməti öyrədən və onları təmizə çıxaran bir peyğəmbər göndər. Və Əbu Cəfər ibn Zərir xüsusi olaraq, yəni qısa olaraq qeyd edir ki, buradakı sözlərdən məqsəd zikr edilənlər ola biləcəyi kimi, bunların bir qismi də ola bilər. Heç birisi üzərində dəqiq məqsəd budur deyərək, yəni açıq-aşkar bir ifadə istifadə etmək olmaz. Çünki Allahın məqsədinin təyin sünnət və icma ilə olur. Yəni Allahın nə demək istədiyini biz Qurana baxaraq, hədislərə baxaraq və Quran və hədislərə istinad edən alimlərə baxaraq nəticəyə gəlirik. Və bu barədə bir tək nəql edilən, nəql edilən yəni, ibarət olan xəbər səhi olmayacaq kimi, yəni cəmiyyətin nəql etdiyini təslim olmaq da lazım deyil. Yani e, İbn Kasir'in tefsiri yani e, bununla bağlı danışır. Lakin gördüğümüz kimi yani o özlerine şey deyənlərin iddia etdiyi yalanların yani heç birisi bu kitablarda yoxdur. Əhl-i Sünnə Cəmaət kitablarında yoxdur. Orada ancaq salamat salamat sözlər vardır. Ona görə də kimsə bu ayəni, yəni o Ayə hansı idi? Onu biz qeyd elədik də. Ayə bu idi ki, ya Rəsulum, yadına sal ki, İbrahimi öz Rəbbi bir neçə sözlə bəzi əmrləri ilə imtihana çəkdiyi zaman o Allahın əmrlərini tamamilə yerinə yetirdi. Belə olduqda Allah ona dedi, səni insanlara imam, dini rəhbər təyin edəcəyim. İbrahim isə dedi, nəslimdən necə? Allah onun cavabını dedi ki, sənin nəslindən olan zalimlar mənim əhdimə, imamlığıma nail olmazlar, buyurdu. Yəni, bu ayə haqqında Yəni götürüb bu ayəni hansısa Əhlibeytə aid etmək, hansısa imamlara aid etmək düzgün deyil. Lakin bu ayədən biz dərs ala bilərik ki, yəni İbrahim əleyhissalam kimi olaq, onun yolu ilə gedək. Necə ki, yəni onun dini Peyğəmbər sallamlar tamamlandı və Məhəmməd Peyğəmbər sallama tabe olub. Biz də yüzümüz satan qədər Peyğəmbər sallama itaat etməli, Allah subhanahu taalaya ibadət etməli. Necə ki, Allah subhanahu taala bizə göndərdiyi son peyğəmbər Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm vasitəsilə kamilləşdirdiyi, təkmilləşdirdiyi dinini bizə çatdırmışdır. Allah Subhanahu taala bizə bu İslam dinində sabit etsin, bizi fitnədən və fitnə əhlindən qorusun. Esselamu aleykum və rahmetullah və bərəkatuhu.